Optimismai virinoi vivas pli longe. Optimismai homoi vivas pli longe. Tion montras multae studagioi. Cial tio estas tiel, tio ancorau ne tutte estas explicita. Celcain explicoin liberas nun datumoi, el unu el la monscale plei grandae studagioi pri virina sano dum dec pessimismae virinoi mortas, nur sep optimismae virinoi mortas. Tion resultigis esploro, pri septec mil flegistinoi en usono. Lautiu studajo, pri optimismo, positiva vivos in teno malaltigas ne nur la riscon morti pro malsano de coro cae sango circulo, set gi efficas ancao pri aliae causoi por morto. La studagio nome montras che optimismai virinoi ancao mal pli ofte mortas pro cancero, pro malsanoi despir voioi cae infectoi. Presentigas por tio suffice simpla explico. Optimismai homoi pli ofte consultas curaciston por preventi canceron. Tion montras statumoi tiui homoi nutras in pli sane, cae movigas pli. Optimismo do efficas pri diversae condut manieroi, ciui influas la sanon positive. Tio tamen nur parte povas explici la mal pli altan quoton da mortoi. La autorino de la studajo supposas che optimismo ancau facte iniziatas positiva in changigioin en la corpo. Tion ci nun volas controlli per sango testoi. La optimismo de la i virinoi estis mesurita en la iaro 2004 helpe de demandilo, cae seque oni constatis la nombron de mortoi inter la iaroi 2006 cae 2012. Oni preterlasis virinoin, ce ciui jam en la iaro 2004 estis diagnosita grava malsano. Malsano malstabiligas ec stabilan optimismon. En tiu caso, la malbona sano estus conducinta al malplida optimismo, cae tio estus tordinta la resultoin de la studajo, diras la autorino. Generale, lausci necessas estis in garde, por ne confusi causon cae efficon la demando pri la cocchino cae la ovo, do pri tio cio iam antaue estis, en tiu caso estas tre decida. Char fin fine ia restas ancora o probablezzo che bona sano conducas al optimismo. Optimismo, laula autorino, iam disvolvigas dum infanaggio, Citial ancau inclusivis fruain vivo circonstanzoin, sam kiel sociodemografia in factoroin qui estas exemple carigio kai vivens peso estas avantaggio de la studajo che ce la parto prenintoi en la studajo temas pri relative homogena gruppo nome pri blank hautai ezinigintai flegistinoi Sed ciù la pli longa vivo de optimismai homoi ne povus ancau havi aliaen causoin. Ču exemple bonai vivo circonstanzoi ne povus unu flanke conduci al sano, cae ali flanke al optimismo? Tio certe ancau eblas. Tiu demando estas por la esploristinos prono, por pli detale el trovi la rilaton inter optimismo cae sano, por comprenigin ancora o pli bone.